มีมนขยับเข้ามาใกล้ๆเมื่ออยู่ไกลแล้วมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินข้อความแล้วก็จำไม่ได้อันนี้เราไ a l ไ n g ไ a y เป็นขนาดที่เมื่อเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจับใจความได้ แล้วก็นำไปปฏิบัติก็ถูกต้อง When you come close, then you can ้ง t c h the m e and you can remember it. อันนี้นใช้ชีวทตอันเป็นบุกับการสิ่งที่เกิทขิ้คนเราทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยอ้ก็คือ whoever we are, whichever country, w h i t h e v e r religion, race, จะอยู่ลัทธิไหนก็ตามจะเป็นลัทธิของคิดหรือเป็นลัทธิของพุทธ เป็นอาชีพไหนก็ตาม เพราะทุกคนก็มีจิตมีใจเหมือนกัน whatever status whatever whatever kind of person we are all of us are the same because all of us have body and mind ความสับสนวุ่นวาย ความเดือดร้อน คิดพูดง่ายๆเลยว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจมีเหมือนกัน แต่ไม่ติดกัน the confusion uh, is happening with, with putting, putting it simply can be called suffering, the suffering of the mind. All of us have to bear. แต่มากน้อยไม่เหมือนกัน คนที่ไม่ฉลาดนั้นมีความทุกข์มากทางด้านจิตใจความสับสนมันหลายมาก คนใดฉลาด มีความทุกข์น้อย พราะความสับสนยุ่นวายใจก็มีน้อย ดังนั้นจึงว่าทุกชาติภาษาทุกเพศทุกวัยมีทุกเหมือนกัน แต่ว่า วิธีแก้นั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ที่โตอาจารย์มีเรื่องสับส์ที่โตไม่ได้นอนแค่แบบ we have a lot of suffering but everyone whatever country wherever they come from whatever time has suffering but even though all of us have suffering in the same way, our ways of trying to deal with this suffering are not the same. ผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นและยังไม่เคยเรียนหนังสือพูดภาษาอะไรก็ไม่เป็นเป็นแค่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้นและปฏิบัติตัวเองเพื่อแก้ไขตัวเอง ไม่ให้มีความสับสนวุ่นวายไม่ให้มีความทุกข์ในจิตใจในจิตใจของผมเอง I am high, completely high, and i never had any education. I cannot read, and I can speak no other language except the Thai language. But I have practiced myself, and I practiced myself in order to not have confusion within my mind. ท่านเป็นคนไทยแต่เป็นคนในกรุงเทพมีการศึกษาเล่าเรียนมาก รู้ภาษา พูดภาษาได้มากแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนกัน และทรัพย์สินเช่นว่าเงินทองอยู่กรุงเทพก็หาสะดวกสบายใช้จ่ายก็สบายก็มาก มีมากจะด้วยนะสำหรับบ้านผม การศึกษาก็มีน้อยและการแปลภาษาก็ไม่ค่อยมีกันดังนั้นเงินทองที่จะใช้จ่ายก็ไม่มากแต่ความทุกข์นั้นมีเหมือนกันไม่ยกเว้นถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังมีสักดือ่นันเอง Those you who a listening a l i e If you are people who live in Bangkok and you have education, you can speak and read and write very well, and you live a very comfortable and easy life in the material sense. You have money, it is easy to find money. Where I come from, in the countryside, um, the people are not educated, there's little education, and there's little money. Life is much harder. But all of us have suffering, and no matter how rich you may become, how affluent, how comfortable your life is, your mind will still be full of suffering. วิธีแก้ทุกข์ไม่เหมือนกันได้บอกกันแล้วว่าจะเป็นคนทราบไหนภาษาใดและที่ใดก็ตาม มีความสับสนวุ่นวายมีความทุกข์เหมือนกันแต่วิธีแก้ไม่เหมือนกัน All of us have suffering in the same way, the suffering in our minds. b u t we have we may have different ways of dealing with the suffering วิธีแก้ของคนรวยสมมติว่าเป็นประเทศนะครับ แล้วก็มีคนรู้มาก เมื่อมีคนาทุกข์เขาก็ไปดูหนังบ้าง ไปเมืองนอกเมืองนาบ้าง ไปหากินอาหารในพัฒนาคารบ้างหรือไป สนุกสนุกกับเพื่อนอันนั้นเรียกไปแก้ทุกตามภาษาคนในเมืองหรือตามภาษาคนรวย so you when you have suffering when you e e i e n suffering the way of dealing with it is to go and look for pleasure to go out to spend money to go for a trip to go overseas you find some some way that you will will diminish your suffering by doing it in a material way ตามภาษาบ้านของผมเดียวบ้านนอก จะไปเมืองนอกเมืองนาไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน และจะไปพูดภาษาอะไรก็ไม่ค่ได้ ไปพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่อง เพราะว่าไม่เคยได้ศึกษาเราเรียน แต่การแก้ทุก โรคผมอุ้มอกอุ้มใจนั้นต้องพยายามทำของทำตัวของตัวให้สงบเป็นจำนวนมากอย่างนี้ In the countryside, we're feeling very, very sad in our mind, and we cannot take an overseas trip, and we cannot go and spend a lot of money, we cannot seek and find the diversions that we can. And so when we are depressed and unhappy, then we try to make our mind peaceful. This is what most of us do. สำหรับวันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องส่วนตัวใครมีความสนใจและก็นำไปใช้ในชีวิตของตัวเองวิธีแก้ทุกข์ที่ผมเคยทำมา Today I will speak about myself and anyone who is listening who is interested in what I say uh, to feel free to take it and put it into practice in your own life. จะไปไหน มาไหน ก็ตามทำความรู้สึกตัวทำความตื่นตัว ให้รู้สึกตัวให้ตื่นตัวนี่คือแก้ทุกของผม ใครเอาไปทำก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นวิธีของผมคนเดียวเพราะทุกคนมันมีจิตมีใจมันทำผมรู้สึกได้เหมือนกัน so my way of dealing with suffering is to be aware of myself to feel myself to feel myself whenever I move and to not forget myself so that wherever I go whatever I am doing, I have awareness, I have feeling, I have enough t o g e t i n with myself. Now this is not my way of dealing with suffering because all people have body and mind. ความรู้สึกนั้นไม่เหมือนกันคือความรู้สึกตามธรรมดาปกติคนที่ ไม่เคยรู้คือรู้ แต่ไม่รู้ในขณะมันเคลื่อนไหวเช่นคิดตา หายใจมันนึกมันคิดไม่รู้แต่รู้ไปตามสัญชาตญาณอันนั้นเกิดคนทั่วไปรู้เหมือนกัน most people are not aware of themselves they do not feel themselves so that when you blink your eye and when you breathe in and o u t w h e n you swallow saliva or you use your hand or when you think a thought you have no feeling and no awareness. You do not know what you are doing. You, you know in a certain sense. You know that you can say that you are doing it, but when you are doing it, you do not know it. ที่ผมพูดนี่ทำความรู้สึกทำความตื่นตัวนี่คือทำมือช้าๆให้มันรู้สึกแล้วก็พลิกตาเลือกซ้ายเลือกขวา ให้มันรู้สึกให้รู้จริงๆหายใจเข้าแต่สั้นยาวไม่ต้องพูด หายใจออก ให้มีความรู้สึกตัว ส่วนนี้คนอื่นมองเห็น แต่ส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดเป็นคนอื่นมองไม่เห็น จะรู้ได้เห็นได้ เฉพาะตัวเองคนเดียวเท่านั้น t h e way of feeling That I used to tell you about is now you can move your hand, change your hand into a fist slowly and feel it. And you can blink your eyes and feel it. And you can breathe in and you can breathe out and you can feel it. So you can feel whatever you do. Now this kind of doing is the growth the physical being, the being of the body, which others can see, but there is a dimension of doing which others cannot see. คนรวย คนจนและเขียนหนังสือเป็น เขียนหนังสือไม่เป็น พูดภาษาได้ พูดภาษาไม่ได้ รู้ได้เป็นเฉพาะภาษาของตัวเอง ก็มีเหมือนกันอย่างที่ผมพูดนี่เช่นเคลื่อนไหว กำมือเหยียดมือคิดตาเหลือกซ้ายเหลือดขวา หายใจเข้าหายใจออก คือน้ำลายผ่านลงไปในลำคอ จิตใจมันนึกมันคิด เราต้องรู้ทันรู้จักทันรู้จักแก้ อย่างนี้มีเหมือนกันการแก้ทุกนั้นจึงว่าไม่เหมือนกัน วิธีแก้ทุกแก้ความสับสนวุ่นวายของผมที่เคยศึกษามาแก้อย่างนี้ to rich people and poor people as in many ways not the same, that both rich people and poor people make, make their hand into a and blink their eyes and breathe in and out and swallow saliva and speak short. Both rich people and poor people move in the same way. But whether when you move you will feel it and you will know it is up to you เป็น e o p l e in it are not ดังนั้นชีวิตของคนนั้นเหมือนกัน แต่ไม่รู้ คนเป็นจำนวนมาก แต่รู้แต่ไม่รู้ คำว่ารู้ไม่รู้เนี่ย มันรู้ไปตามธรรมดาสัญชาตญาณเท่านั้นมันไม่รู้ด้วยสติ สมาธิปัญญา เรื่องจิตใจมันนึกมันคิดนี่มันต้องรู้ด้วยสติ ด้วยสมาธิด้วยปัญญาเข้าไปรอบรู้ในตัวจริงๆ My way of feeling the suffering in the mind, of feeling with confusion and t h e n t i v e n e s s the instability and the unsatisfactoriness that is always in the mind, is to know, to feel the movement and to feel it, to know it as it is happening. And by doing it in that way, then we can protect ourselves and we can cure ourselves so that we are not we are not tormented by the mind. ทีแรกมันคิดไม่รู้มันเข้าไปในความคิดทั้งหมดเลย มันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวไปโน้นไปนี้ แต่เราไม่รู้บางคนจนนอนไม่หลับกินยาให้มันนอนหลับ บางคนเป็นบ้า บางคนฆ่าตัวตาย เพราะเราไม่รู้ผมคิดนี้เอง At the beginning we do not know when we move and so when we think a thought we enter into that thought we absorb into that thought and we are pulled about and dragged along by it and the thought makes us suffer it will make people depressed t h e t h o u g h t sometimes drive people mad, it will drive people to suicide, some people. And this is because when the mind moves, there is no feeling, and therefore you slide into the source. ดังนั้นวิธีแก้คนไปแก้ปุ้มไปแก้ทุกนั้น ไปดูหนัง ไปดูประเทศนั้นประเทศนี้เข้าไปกินอาหารในพัตคารอาหารดีๆ when you are miserable or unhappy or you understand at this time that you are suffering and you try to heal yourself of suffering by going to watch a film or by going out to have a good meal in a restaurant or finding some other way of having pleasure this is not e x p e r i e n c of the suffering w h i c h i s simply desensitizing yourself, forgetting yourself, and it makes the momentum, the force of the suffering habitually in your mind greater. วิธีแก้จริงๆนั่นคือทำความรู้สึกทำความตื่นตัว คนเรามันไม่รู้สึกมันไม่ตื่นตัวแต่รู้แต่มันไม่ใช่รู้ ตื่น แต่มันไม่ใช่ตื่นคำว่ารู้สึกตัวตื่นตัวนี่ มันคิดต้องรู้ ต้องตื่นขึ้นมาทันที นี่วิธีแก้ถ้าความรู้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้มันหายไปเองความเห็นแจ้งเกิดขึ้นแล้ว ความมืดความไม่รู้มันหายไปเอง so the way to really cure oneself of suffering in the mind is to be aware of oneself, to feel ourselves. And so when we think, there is feeling, there is knowing at the time that we contact the source. And so we are not, we are not tormented by thought. โดยไม่ให้ผมคิด ไม่ให้จิตให้ใจเนี่ยลากไปปรุงแต่งไป เราไม่ให้เป็นอย่างนั้น พอดีมันคิดปุ๊บ เราเห็นปั๊บความคิดมันหยุด มันไม่มันไม่ได้ลากเราไป มันไม่ได้ปรุงเราไป เพราะเรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญาตื่นตัวขึ้นมา ผมคิดก็เลยหยุด นี่วิธีแก้มันมันก็เลยปรุงไม่ได้เรียกว่า ความสงบเกิดขึ้นที่ตรงนี้ The suffering in the mind of all people is because thought proliferates. Thought runs on, on and on endlessly. and we are dragged along within that thought from one thing to another without cessation. But when we practice, we train ourselves to feel ourselves whenever we move, to be aware of ourselves in all our movements. When the thought arises, we see it immediately. And when we see, see thought immediately as it arises, then it cannot proliferate. It stops by itself. And when it stops by itself, suffering stops. แก่ทุกคนทุกชาติทุกภาษา ทุกเพศทุกวัยต้องการความสงบ แต่ไม่รู้ความสงบที่แท้คืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้ผมเองก็ไม่รู้แต่ก่อน With everyone in any time in any age in any nation wherever you are and whoever you are all of us want peace all of us want calmness All of it wants tranquility, but we do not know what peace is. We do not know what c a l m n d s s tranquility is. I didn't. เมื่อไม่รู้ก็สอบแสวงหาครูบาอาจารย์ หรือหาอ่านหนังสือ ที่มีอยู่ในตู้ในโต๊ะในเตียง ที่ไหนผมก็พยายามสอแสะแสวงหาเอามาอ่านแต่สิ่งเหล่านั้นไม่รู้ ไม่รู้จริงๆสำหรับผม แต่เมื่อไม่รู้ก็ทำไปอย่างนั้นเลยมันก็เลยแก้ไม่ได้เป็นทางกบทุกทั้งหลาย when we do not know the way to calmness when we search for calmness we search for peace by looking for teachers or by looking in books and this is what I did but you cannot find real knowing in books and so when you don't have a real knowing สิ่งที่รู้ร่วงความสงบที่ผมพูดนี่ตาก็เห็น หูก็ได้ยิน มีคนพูดแล้วจมูกสมมติว่าจมูกเนี่ยเหม็นหอมก็รู้กายเรานี่ เนื้อหนังเรานี่ สัมผัสถูกต้อง เย็นร้อนอ่อนแข็ง หรืออะไรอะไรก็ต้องรู้ในบัดนี้ จิตใจที่มันนึกมันคิดก็รู้นี่ความสงบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ The calmness that I f o u n ส the peace that I know, is that the eye can see if there is sound, the ear hears, the nose, if there is something bad smelling or something good smelling, the nose knows, the body, it knows that when it comes to something hot or cold or hard or soft or whatever quality, and whenever the mind thinks, you know, and that is t r u e ดังนั้นทุกคน ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติทุกภาษาต้องการความสงบอยากให้โลกมันสงบ แต่ตัวเองก็ยังไม่สงบไม่จะให้คนอื่นสงบนั้นเป็นไปได้ยาก หรือถึงกับไม่ได้ So everyone everywhere wants calmness, wants peace, wants tranquility, and would like the world to be peaceful. But since you don't, you, you are not peaceful, and you cannot be peaceful, you don't know how to be peaceful, then the world cannot be peaceful, and you cannot help anyone else to be peaceful. ถ้าต้องการให้โลกหรือสังคมสงบนั้นเราต้องทดลองดูไม่ใช่ว่าสงบแต่นั่งเงียบอยู่คนเดียว หลับตาหูปิดไว้อันนั้นไม่ใช่สังสังคมจะสงบได้ก็เพราะเรา เราไม่เดือดร้อนไปอยู่กับคนที่กำลังสับสนวุ่นวาย เขาพูดอะไรเราฟังได้ ตาเราเห็น หูเราเนี่ยฟังฟังได้ทุกอย่าง แล้วจิตใจของเรามันนึกมันคิดเราเห็นคนอื่นนั่นจะพูดอะไรเราก็ดูใจเรา ดูชีวิตของเรา ใจและชีวิตของเรานั่นอ่ะมันไม่เคยทุกข์แต่ตัวกิเลสตัวทุกข์นี่มันว่าทุกข์ว่าสุขคือกิเลสไม่ใช่เป็นชีวิตไม่ใช่เป็นจิตเป็นใจของเราจริงๆต้องเข้าใจอย่างนี้ so if you want to be peaceful if you want the world to be peaceful then you have to experiment and if you r e intelligent and you experiment then you will find that the way to a peaceful world is not through secluding yourself somewhere and cutting yourself off from everything around yourself and trying to get the mind to become calm and peaceful. But the real calmness is there when you can hear and you can see what is happening, you can listen to people, and whenever anybody says something or does anything, then you just watch your own mind. You watch the mind and see the mind, and that is peace. เรื่องสังคมสงบนี่คือเราสงบแล้วไปอยู่กับสังคมที่ไม่สงบเราก็สงบได้ เมื่อเราสงบแล้วคนอื่นนั้นจะสงบ ไม่สงบ ก็เป็นเรื่องของเขานี่ความสงบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ ทุกคนทำได้ ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยทำได้ ไม่เหลือวิสัยของคน the world is peaceful, society is peaceful when we are peaceful. And when we are peaceful, then even if someone comes and a person is not peaceful, that is his concern because the world is s t i l l peaceful. And if you find this peace and you become peaceful, then you make the world peaceful. แต่ขอให้พูดแล้วให้รู้ภาษากันเท่านั้น ถ้าพูดไม่รู้ภาษากันแล้ว ทไม่ได้ เพราะมันไม่รู้เรื่องกันแล้วมันจะทำได้ทำไม อันนี้ก็เหมือนกัน การที่จะทำความสงบเนี่ย ไม่รู้วิธีมันจะสงบได้ยังไง มันต้องรู้วิธีก่อน ต้องเรียนวิธีก่อน จึงจะไปทำให้มันสงบได้ so if you want to find the peace in yourself then you have to know the method, you have to know the way to do it, you have to know how to do it. When you can watch your mind and see the mind, then you will see that the suffering is not the mind, it is not the life, what we call your life, my life, my mind. That the suffering is something that comes when you do not see your life, you do not see the mind, And when y o see the light, you see the mind, there is no suffering, there is only peace. And you can do this, you can do this when you know how to do it, how to do it. นี่คือที่ผมทำเนี่ยรับรองได้อย่างนานไม่เกินสามปี อย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนะครับแต่ต้องทำตามคำพูด ให้รู้จักความหมาย นับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันเรียกว่าสามเดือน นับรองว่าความทุกข์ความสับสนวุ่นวาย นั่นจะลดน้อยถอยไป ถ้าหากคนมีปัญญาจริงๆ แล้ว อาจจะเบาบางไปมาก ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้ว จะลดน้อยถอยไป เพียงรู้เล็ก ๆ น้อยๆไปนั่นเองคือยึดไว้เออ developing peacefulness, developing calmness that I'm describing, I can really guarantee. I can guarantee this way of going about it. And that anyone who does it really, who does it properly, will, at the very longest, take three years before they have complete confidence because of their own experience. And they find that suffering, troubledness, restlessness decreases and they will know this for themselves. They will have their own confidence coming from within themselves, not from outside. That belongs to you. And the medium time, one year, And someone that is really clever, whose mind is intuitively clever, will know it in one to ninety days. If they listen properly, they are really interested and they are really clever. Someone who has very little cleverness in them เป็นไปในอนิเวศหกวิธีต้องฝึกวิธีหยับยากไม่ใช่จะไปจับตัวละเอียดทีเดียว ตัวคนคิดก็มันจับไม่ได้ เราจึงมาฝึกหัดเป็นรูปแบบ เช่นคิดมือขึ้น มีความรู้สึกตัวคว่ำมือลง มีความรู้สึกตัว ยกมือไป so this way of practice we have to begin with something easy to easy to know something gross we cannot begin by trying to catch thought because we cannot catch thought and thought is very very subtle so we begin with the gross form that we move the hand and we feel ourselves and we raise the arm and we feel ourselves and we lower the arm and we feel ourselves. And this is the way that we practice to begin with. บัดนี้ส่วนทิศตาเลือกซ้ายแลขวาเกินน้ำลายผ่านลงไปลำคอนั้นมันจะคอยรู้ขึ้นมาตามทีหลัง When you practice in this way, then the blinking of the eye, the looking around to the left or looking to the right, Swallowing us saliva and so on, the more subtle little movements, we will know, the knowing of these will come by itself, little by little, as we practice, as we continue to practice with feeling ourselves as we do the large, the obvious movements. ส่วนจิตใจหรือชีวิตจริง ความรู้สึกตัว ความตื่นตัว มากมากเลย ความคิดมันจะคิดแวบขึ้นมา เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจ กับความคิดนั้นได้ แต่ไม่ใช่ชีวิตตัวนี้แหละเป็นตัวทุกข์ครับคือ m as far as thought goes as far as the mind and the light goes which is the thing that others cannot see this we will know about in due course as we continue the practice, as we have more and more knowing, the not knowing diminishes automatically. And the, as we know our movements more and more, we will reach a point at which suddenly thought will, will happen. Thought will expose itself for the first time to us. But this is not our life. This is not the life, the mind. คิดคิดสักหนึ่งเมื่อมารู้ตัวนี้แหลยครับ เมื่อเห็นรู้ทีแรกมันจะรู้น้อย รู้บ้างไม่รู้บ้าง เข้าไปในความคิดบ้าง ออกจากความคิดบ้างได้เป็นบางครั้งบางคราว แต่ได้น้อยเสียมากก็ตามต้องพยายามทำมันทำความรู้สึกทำความตื่นตัว มันคิดก็รู้ มันไม่คิดก็รู้แล้วไปทำอยู่อย่างนี้เนี่ยครับ ไม่นานจริงๆ มันจะเห็นรากฐานที่ต้นตอของผมคิดโชว์หน้ามันขึ้นมา จริงๆ รับรองได้เรื่องนี้ครับอ o a อ at the beginning, we will enter into force. comes no we will sometimes enter thought, and sometimes we will come out of thought, And we just do it as it comes, we take it as it comes. Sometimes we know, sometimes we don't know. But as we continue the practice of being aware of ourselves by feeling ourselves, by knowing ourselves as we need, then the known thought will increase, we will know thought more and more, we will come out of thought more and more, and we will reach this time w h e we will know the, the source of thought. We will see thought as it arises and we will see where it comes from. คนคิดแบบนี้นะครับมันไม่เคยย่างมันไม่เคยกลัวเขาทั้งหมด คนมีเงินมากๆมันก็ไม่กลัว คนมีความรู้มากๆมันก็ไม่กลัว คนไม่มีเงิน มันก็ไม่กลัว คนไม่มีความรู้มันก็ไม่กลัวมันกลัวใคร มันกลัวเฉพาะคนผู้ที่มีสติปัญญาเนื้อมันเรียกว่าสังขารไม่ปรุงเป็นวิสังขารคำว่าสังขารปรุงกับสังขารไม่ปรุงเนี่ยตามภาษาศัพท์ละทิบ้านผมว่าอวิชชาแปลว่าผมไม่รู้ วิชาเป่าผมรู้อวิชาทำไมจึงไม่รู้ แต่มันรู้เข้าไปในผมคิดมันไม่รู้ออกจากผมคิดเรียกว่าเป็นอวิชา มันมีผมคิดมันมีวิชาแปลว่ารู้ วิชารู้คือมันคิดแล้วมันหยุด แล้วออกจากผมคิดมันได้แปลว่ารู้แจ้ง รู้จริงรู้แล้วผมคิดมันปรุงไม่ได้ Thought is not afraid of anyone. It's not afraid of the rich, and it's not afraid of the poor, or the powerless, or the powerful. Thought is not afraid of anyone. Thought is only afraid of one kind of person, a person that has a knowing that transcends thought, that has the knowing that goes beyond thought. And that is the person who can see thought when it arises, and when you see thought as it arises, then it stops, and you come out of thought and your being And thought cannot proliferate. It cannot branch on and on and on, beginningless and endless, as it is now doing. And you have a knowing, the knowing of freedom, the knowing of stepping out of thought. Until you have that, then all you knowing is the knowing of being in thought, the knowing of being entering into thought, absorbing into thought, ค o know the darkness and not the k n o w คำว่ามันหยุด มันไม่ปรุงไม่แต่งนี่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า คนไม่มีความคิดจะทำการทำงาน หรือพัฒนาอะไรไม่ได้หรอกอย่าเข้าใจอย่างนั้นแต่ความคิดชนิดหนึ่งนั้น มันประกอบด้วยโทสะโมหะ โลภะความคิดชนิดนี้แหละ มันทำให้เราทุกข์ สนวุ่นวายเมื่อมีความทุกข์ชนิดนี้ประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยโลภะมากมากขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับ คิดอยากให้มันนอนหลับ แต่มันนอนไม่ได้ มันหนักอึ้อยู่ในใจสับสนวุ่นวาย ก็เลยไปหายามากินล้างประสาทบางคนก็ไปเที่ยว แล้วมันก็ไปตามเราเอง so when I say that the thought stops by itself the thought does not proliferate some people may say well how is going to be worse if thought stops and so the mind is empty the mind does not think how, how does one live how does one work but the thought that is stopping the thought that stops because you know is a certain kind of thought it is a source of anger, aversion, resistance. It's a source of greed, of attraction, of wanting, and the source of not knowing. It is the source of ignorance. And this, these kinds of thoughts, these three kinds of teachings, or these three thoughts, are the source that create suffering, that makes us suffer, that makes us heavy in the mind, it makes us sleepless and gloomy and disturbed and worried and anxious and anxious and uncertain and confused. And when you see thought as it arises and thought stops, you are free from all that. ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ยากแต่ขอให้รู้จักวิธีมันจริงๆให้มันคิดอย่าไปห้ามมันคงคิดเนี่ยมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งเห็น มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้ เมื่อเราไปห้ามไม่อยากให้มันคิด มันก็สงบอยู่ภายในเราไม่ได้ออกจากนอกผมคิด เมื่อเราปล่อยให้มันคิด เราอยู่นอกผมคิด เมื่อเราอยู่นอกผมคิด มันโผล่เอาเราไปคิดไม่ได้ดังนั้นอวิชาจริงไม่รู้วิชาจริงว่าเป็นผมรู้ที่ถอนออกจากผมคิดได้ อาวิชานะคือไม่รู้วิธีออกจากความคุดเหมือนหรือสมมุติคนอยู่ในที่นี้เราไม่รู้ทิศทางออกมันก็อยู่ในนี้ผลที่สุดเราก็นั่งอยู่ที่นี่แต่เราอยากออกจากที่นี่อยากไปอยู่ที่แจ้งแต่เราไม่รู้วิธีไปก็เลยไปไม่ได้อันนี้ก็สันเดียวกันคือวิธีทักษิณที่นัก s ิ o t ์ i f f i c u you need to understand, you need to know how to do it. And if you know how to do it, it's not difficult. You need to know the method, you need to know the way to come out of thought. And so if you practice correctly, then you are not stopping yourself, you're not trying to prevent the busy thought. The more you think, the more you know. The more the thought arises, comes by itself and stops by itself, the more you see it, the mysterious you will become. And so that you are not trying to stop thought, you are not trying to have no thinking. When you try to stop thought, you try to cut off thought, and you have a kind of calmness. But that is the calmness of being inside thought. It's not the calmness, of being out of thought. And it's the calmness of being in the dark, of being sitting, standing, walking, lying down in a dark place, in complete darkness. There is the calmness Hey, the r t i c s the time o b e i n alive. เมื่อเราออกจากที่มืดได้ เราไปไหนมาไหนก็สบาย เมื่อเราออกจากที่มืดไม่ได้ เราไปไหนมาไหนก็มืดตื้ออยู่ทางจิตใจที่พูดทางจิตใจนะ ไม่ได้พูดด้วยตาเนื้อเห็นสำหนักปัญญาเห็น หรือตาทิพย์หูทิพว์า่าจนี้่ได้ คำว่าตาทิพหูทิพเนี่ยคนส่วนมากเข้าใจว่า ถ้ามีตาทิพนั่งอยู่ที่นี่ คนเดินอยู่ที่ไหนก็เห็นนี่อยู่คนหน้าตา ภาษา ต่างประเทศจึงก็มองเห็นเพราะนั้นมันเข้าใจลึกเกินไป ถ้าหูทิพนั่งอยู่ที่นี่ คนพูดคนคุยกันอยู่ที่ไหน ก็ได้ยินได้ฟังมันเข้าใจผิดไปอย่างไร รือผีพูดเทวดาพูดเขาต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องนี้เพราะว่าหูทิพตาทิพที่ผมพูดตาทิพก็เห็นจิตถึงใจเรามันนึกมันคิดหูทิพก็หมายถึงบุคคลที่พูดนั้นนะมีเหตุมีผลนะแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วมันแก้ทุกได้นะถ้ามันแก้ทุกไม่ได้ก็ไม่จะเป็นหูทิพตาทิพอะไรครับ ถ้ามันแก้คิดได้มันก็เป็นเหตุคิดตาคิดนี่ที่ผมพูดง่ายๆคือเป็นสั้นแต่ให้รู้จักความหมายและวิธีไปปฏิบัติเขานั่นเองวันนี้ can come out of door when we come out of the darkness when we're, we're every day and whatever is happening we are comfortable we are fine we are okay we are safe but when we are living in the darkness when we are living in thought all the time, then wherever we go and whatever happens, we are not okay, we are not fine, we are not comfortable, we are suffering, whether we know it or we don't know it. So, when we can come out of thought, when we know the way, when we've understood the teaching, and we found how to do it by practicing it and developing the capacity to do it, then we know how to see ourselves from the angry thought and the greedy thought and the ignorant, deluded, confused thought, when we see that, then we know how to stop suffering, how to cure suffering. And we have a healing and a healing that is beyond the world, that is not bound up with the values or understanding of the world, with the what is rated highly in the world which is seeing is the internal seeing, we see our mind, we see the movement of the mind and what the mind is doing. And this is something that is not to be found in the world. And whenever we listen to somebody, whatever they say, we know if it is useful, if it is real, if it is the leading to the ending, to the cessation of suffering, or if it is something useless, if it is fantasy, Любые к р е щ е ่ и ยืน я ิ и จั т о с а ติ е ต т о все х о р о ขอถามท่านทุกคนที่นั่งฟังผมพูดอยู่นี้ลักษณะจิตใจเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยเฉยๆใช่ไหมไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เดือดร้อนฟังผมพูดกับคุณสารสนทนากัน แล้วก็เฉยๆฟังฟังเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชาย เป็นคนชาติไหนภาษาใดไม่รู้เกิดฟังแล้วรู้หูฟัง ตาเห็น เห็นผมกับคุณตามกำลังพูดคุยกันในตาก็เห็นหูก็ฟังได้ลักษณะจิตใจที่มันเสยเสยฟังแล้วสนุกสนุกไป อันนี้ไม่ไปทำอะไรกับมันเลย มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าธรรมชาติสร้างให้ รรมชาติมันสร้างให้ คนรู้จักความคิดของตัวเองแล้ว ธรรมชาติมันก็สร้างให้เป็นคนรู้จักบัดนี้คนไม่รู้จักความคิดของตัวเอง ธรรมชาติมันก็สร้างให้แบบไม่รู้จัก ดังนั้นจึงมีการฝึกหัดกายหยาบหยาบแล้วจึงจะฝึกหัดเข้าไปทางชีวิตจิตใจที่มันสะอาด ว่างสงบที่นั้นจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยไม่ยกเว้น So I would like to ask you, while you are sitting and t a l k i n g right now, how your mind is, and if you have, if you answer that, t o m e that you will answer w i t h your mind is normal, your mind is there is nothing special happening, your mind is impartial, balanced, and state of community. So while you are listening, you have no, at, at the time that you are actually listening, you have no special awareness of yourself as being a man or a woman or being an Australian or an American or a Thai or being this or being that. And your ear is hearing and there is knowing of what you are hearing, the eye is seeing us as we talk here, and there is a knowing of that, and the mind is in a state of naturalness. And this naturalness, when nature creates this state. Nature creates all states. So that when we practice, when we practice correctly, we, the growth moves into the body, and we understand, we see, we know ourselves as we do that, and later when you practice the Vedic, you enter into the mind and you know to understand the mind with me, you know it, you see it, you feel it, then at the beginning nature is creating the not knowing. But later when you can enter into mind, nature is creating knowing. การพูดการสนทนากันนี่ที่พวกท่านทั้งหลายฟังมันมาก ยิ่งพูดยิ่งไกลยิ่งสนทนากันยิ่งไกลเจอวิธีทำเทคนิคของมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เราจะไปสนใจในคำพูดให้มากสนใจหาหรือถามหาวิธีทำเทคนิคของมันอยู่ที่ตรงนี้ให้รู้วิธีทำแล้วมันก็ค่อยรู้ไปเอง ทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองคนอื่นไม่จะรู้แทนเราไม่ได้เป็นเพียงรู้เทคนิคและวิธีทำแนะนำให้เราทำเท่านั้นเองคือทุกมีราที่จิตจักมีสร่งหรือมีทุกสิ่งที่มีเจ้าหวัง there's a g r e เรื่อง i n g here, such a d a n g And the more we indulge in it, the further we are away from feeling our suffering. the what you need to do is very, very little. It's a really tiny, tiny little thing that you need to do. And that is just so you need to know what to do. You need to know how to do it. You need to know the way of practicing, the way of living. And so you shouldn't be too interested in listening to what we're listening to now, or to listening to anything, to read anything. You should be interested in ourselves. So that we listen to someone just to hear how to go about it. Um, because someone else cannot know for us, they cannot live for us, they cannot suffer and put them into suffering for us. We have to do that ourselves. We have to do it, we have to see it, know it, understand it, and do it ourselves. So that all that we need to do is to listen, to understand, and to go and do the practice. And when we practice in the correct way, the knowing will come by itself. วิธีทำกับวิธีพูดนั้นมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆวิธีทำมันรู้สึกทราบซึ้งตึงใจวิธีพูดนี้ มันได้ยินเสียงหูวิธีทำน้่มันรู้เข้าไปทราบซึ้งตึงใจเส้นเรากำมือเนี่ยรู้สึกไหมผมรู้สึกมีคนอื่นรู้นะไม่ได้ เมื่อคนรู้สึกเนี่ยความไม่รู้สึกไปที่ไหนมองไม่เห็นดังนั้นความไม่รู้เนี่ย มันทำให้เราไม่รู้ได้ แต่เราพยายามเอาความรู้นี่เข้าไปให้มันรู้สึกให้มันตื่นตัว มันรู้สึกมันตื่นตัวเข้าไปนะมากมากเข้าไปเลยความไม่รู้มันจะคอยหนีไปหนีไปหรือความหนักอกหนักใจนั่นแหละ มันจะค่อยคืดไปจางไปหายไปเพราะเราทำกันอย่างนี้ฟังผมพูดกับคุณฟางสนทนาไปเนี่ยแต่คนอื่นนั้นเนี่ยผมไม่ทราบบางทีไม่มีคนทุกมาตั้งแต่บ้านไปเฮือนมาฟังเฉยๆแล้วก็คนทุกก็ไม่มีมีแต่คนเฉยเสบายอกสบายใจบางคนมีคนทุกมาแต่บ้านไปเรือน มาฟังแล้วก็เฉยเฉยสบาย สบายใจขึ้นไปเพราะมันมีความรู้สึกความตื่นตัวอันนี้เข้าไปในที่ว่าหรือว่า ที่มันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นเลย ความรู้สึกความตื่นตัวนี่จะว่าสมาธิก็ได้ว่าสติก็ได้ ว่าปัญญาก็ได้ มันสมมติพูดขึ้นมาคือรู้ and talking or listening to it are very, very different. And when you do it, then you really know. And when you listen, you just know in uh, conventional, in a conceptual way, you don't really know at all. So you have to do it. But when you do it, then you know the feeling for yourself. And when you do it properly, then you know the feeling and it's entered into and infecting itself upon the mind, that it, it's something that is very, very, very, very real, very true for you when you do it properly. So if you make a switch now, or move your hand, and you feel, nobody else can feel for you. You have to feel for yourself. And when you feel that, then the non-feeling, the unfeeling, the unawareness is no, not, is no longer there. So we can ask, where did the unfeeling go? Where did the unawareness go? When you move and you feel, where does the unawareness go, the unfeeling goes? So the more you do it, the more there is feeling, the more there is awareness, remembering of yourself, then the less, then the less unfeeling, unknowing, unawareness there is. And so that's the way we practice. And the more we do it, the more often we have the feeling The more often you have the knowing about self, then the less often you forget ourselves. And so, eventually, when we are ready, then we enter into the mind. องรู้เรื่องนี้นะมันต้องมีความรักความพอใจ เมื่อมีความรักความพอใจแล้วการกระทำของเราก็ไม่เสียดทานไม่เหน็ดเหนื่อย ถ้าเราพอใจในการในงาน ในวิธีทำมันเองครับเทคนิคนนี้ครับผมรู้มาแต่เมื่ออายุสี่สิบหกปี ผมรักผมชอบ เรื่องอื่นผมไม่รักไม่ชอบขนาดนี้ เมื่อจะมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้าน ผมก็ยังไม่รักเท่ากับชีวิตของผมชีวิตของผมเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ นกก็ไม่มีเคยมีราคา ประเทศไหนขายชีวิต ไม่เคยมีเลย ดังนั้นชีวิตนี้จีวไม่ควรให้เป็นเป็นทุกข์ เกิดมาทำไมถ้ามีเป็นทุกข์ จะมีประโยชน์อะไร มีเงินร้อยล้านทำนล้านจะมีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีเงินแต่ไม่มีทุกข์นี่แหละครับ มันมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุด ผมจึงรักมากที่สุดรักผมไม่มีูทุกนี้ เมื่อรักอย่างนี้จึงจะอยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยศึกษาวิธีทุกจิตอันนี้เอาไปใช้ได้ การแก้ปัญหาสังคม ก็สบาย หรือแก้ส่วนตัวก็ได้สบาย เพราะมันไม่มีทุกนี่ครับอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญามองดูสภาพ ภาวะของชีวิตรู้เท่ารู้ทันรู้จักทำรู้จักแก้จริงๆครับเรื่องนี้ You enter into the mind and you go to the root of the mind. You discover the emptiness, the equanimity in the mind, the mind that is that is pure and clean and calm and peaceful. It is there all the time. When you know this, when you have reached to this point, and so there's no more suffering. Then whatever we do, we do it with love. We do it with satisfaction. Because whatever we do, we know is see our life. And our life is something that we love when we know it. Because our life is something that, well, there is no price to life. You cannot buy life and you cannot sell life. All you can do is know life or not know it when we don't know our own life, then what we are doing has no value, has no purpose, it has no point. And from the time this organism is born until the time this organism dies, as long as we live not knowing our life, then our life is useless. But when we know our life, when we can see our life, then when we have gone and done this practice, when we have moved our arms and our hands and develop feeling and we develop the feeling of breathing our eyes and breathing in and out and we develop the feeling of the movement of thought and we see to the roots of the thought and we discover the purity, the natural purity of the mind that is here all the time and so we discover our real life is, has no suffering and no darkness in it ever, then we do everything with love. I mean, we do we found it and we do it when we wish to share with others, because we know that anywhere, anyone, anywhere can realize this and notice themselves and put an end to suffering. And if they do it, then they too will have love for non-suffering. ผมรู้ครับผมฉลาดมีสองแบบด้วยกัน ความรู้ของบุคคลที่ไม่รู้นี่มันสำคัญคำพูดคำนี้ความรู้ของบุคคลที่ไม่รู้แต่มันรู้ แต่มันไม่รู้ความฉลาดของบุคคลที่ไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นคนฉลาด กับคนที่รู้ ด้วยสติปัญญานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่รู้เพราะการไม่ได้ฝึกขับขับแปลงแก้ไขตัวเอง รู้ไปตามสัญชาตญาณอันนั้นมันก็รู้ไปอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นคนนั้นจึงมีหลายระดับไม่เหมือนกันถ้าคนรู้ด้วยการฝึกขับดับนิสัยมีสติปัญญาแล้ว จะไปทำการซื้อการขาย หรือจะไปทำห้างร้านบริษัท ก็สบายหรือจะไปแก้ปัญหาสังคม ก็ได้สบาย เพราะคนคนนั้นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโลภะไม่มีความทุกข์ในตัวว่าจะม่จะได้ครับ คนไม่มีความทุกข์แล้วจะทำอะไรก็สบายใจนะครับคือม่ the two kinds of knowing, the cleverness, are two kinds of cleverness. There's the knowing of a person that doesn't know, there's the cleverness of a person that is not clever, and there's the knowing of one that knows, the knowing of one that is clever. So if you don't train yourself, if you don't train yourself and develop feeling, develop awareness, and develop the knowing that comes from feeling, from awareness, and remembering yourself, we must be getting ourselves. If you don't train yourself in then your knowing is the knowing of a person that doesn't know. And however clever you are, it's the cleverness of a stupid person. But if you do train yourself, if you do this work, and you become a knowing individual, then whatever you do, you do with knowing, you do with love. Whether you, whether you are buying and selling things in the marketplace, whether you are working to improve society, whatever you do, you do it with knowing, you do it with covenant, because anger, because delusion, because greed cannot take root in your mind, because you see your mind all the time, you see your life all the time, and your life, your mind has no anger to it, and no greed to it, and no delusion to it. And everyone is like it, but if you don't see it and know it, when you are suffering, caught up constantly with anger in all its forms, aversion, resistance, and so on, and greed in all its forms, and delusion in all its forms, and you are not living your own life. ทดลองดูก็ได้คนมีความโกรธมีความโลภมีความหลง ไม่จะไปแก้ให้คนอื่น ไม่มีความโกรธไม่มีความลุไม่มีความหลงเป็นไปไม่ได้มื่จะไปทำการค้าขาย ก็ไม่สำเร็จ เพราะเราต้องการอยากให้เป็นในจิตใจเราคนเดียวเป็นไปไม่ได้มันต้องแนะนำคำสอนกันเลิกละแต่ไม่ต้องเลิกไม่ต้องละ แต่รู้จักวิธีทิดผิดทำ เมื่อทำถูกต้องและธรรมชาติมันสร้างให้เอง อย่างที่ผมพูดแล้วข้างต้น คนเราทำด้วยจิตใจซุ่มซื้นเบิกบาน จิตใจไม่มีทุกข์ทำอะไรก็สะดวกสบายแก้ปัญหาอะไรก็ได้สะดวกสบาย เพราะว่าเราแก้ตัวเองแล้วได้สบายแล้ว คนอื่นก็ต้องการคนสบายเช่นเดียวกัน you can make the experiment and see if a, a person with a mind inflamed, caught up with anger, greed, and greed, you can show someone else how not to be angry, not to be greedy, not to be confused and ignorant. And it is impossible. When we are caught up in anger, greed, and greed all the time, then we cannot live successfully and we can't help others to live successfully. But when our mind is free of anger, free of and free of greed, then we can live successfully. We can live comfortably, easily, harmoniously, wherever we are, whatever is happening, no matter no matter what is happening, not just when are happening or what is what we would have thought or what others think or good t h i n g but whatever is happening, we are comfortable because there is no suffering in our life, because our life cannot have suffering, our life does not have suffering, but we need to know it. ที่พูดสนทนากับคุณสารและท่านผู้ฟังผู้ฟังมานานพอจะเขนแล้วใจจับใจความให้มันได้บทสำคัญคือทุกเหตุ และวิธีทำการพูดนั้น มันเป็นเรื่องยืดยาวไปถ้าเราเรียกจากเทคนิควิธีทำม้อยน้อยเนี่ย มันเป็นเองเพราะธรรมชาติมันสร้างให้เองครับคือคือีทำงานประจาง and the really important thing is to know how to practice to know how to do it and to train o u When you know how to do it, when you know the way, the method, the technique, the practice, then it will happen by itself. The knowing the, will develop and will occur by itself because nature creates the knowing. It is a natural process. The whole thing is a natural process. So that is really the important thing, that we take hold of the meaning and the different into effect, that we learn the practice อันนี้พัความคิดที่ชอบคิดมันไปที่ที่มันเคยๆกับงเห็นว่าสมควรแล้วครับเพราะสนทนากันมานานต่อเป